Laiškas filipiečiams. Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš dėkoju savo Dievui, kai tik jūs prisimenu – visuomet kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jūs visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie jūs visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jūs, kurie tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate man duotos malonės dalininkai. Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir visokiojopų išmanimu. Kad jūs mokėtumėte pasirinkti kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbei ir šloviai. Broliai, noriu, kad žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gerą Evangelijos plitimui. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp kitų žmonių. Daugumas brolių viešpatyje dėl mano pančių įgyja pasitikėjimo viešpačių, ryštingai imasi be baimės skelbti Dievo žodį. Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtiniaudami. Kiti skelbia Kristų gerą valią. Šitie iš meilės suprasdami, kad aš pašauktas ginti Evangelijos. O anie skelbia Kristų ne iš grino nusistatymo, bet iš savanaudiškumo tardamiesi pasunkinsia mano pančius. Tesi žinai, kad visokiais būdais dėl akių ar iš tiesų yra skelbiamas Kristus, štai kuo džiaugiuosi. Bet aš ir toliau džiaugsiuosi, juk žinau, kad šitai pravers mano išganimui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus dvasios pagalbos. Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaip tol neliksiu sugėdintas, bet kaip visuomet, taip ir dabar, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, arba gyvenimu, arba mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tai nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena ir antra. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai daug geriau. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs, Aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui. Kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai vėl atvyksiu pas jūs. Tik tai elkitės kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos, kad atvykęs pamatyčiau, o jei netvyksiu išgirščiau, jog gyvenate viena dvasia, visi kaip vienas kovojate už Evangelijos tikėjimą ir nei iš tolo nesiduodate priešų išgazdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas. Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti, kovojant jiems tokią pat kovą, kokią matėte mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju.